تجاوز إن أنتم إلا بشر مثلنا كوبا كوبا بنبا وعشيزا أدم كتن كتن يريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا sai kuke ko koyar da mu daga abin da ya mu zo cikin suna bautawa fa asila bi kulli mudi inda da kuke ku zo mana da wata hujja da kwara mu wai duk kuke da kuka fasta wahayi da kuka kuma kuke da kuka fasta mu'jiza da kuka kuma fa asila bi kulli mudi haka kuke قالت له قالت له رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالت لهم رسلهم ثم الجنة تكتب سوء إن نحن إلا بشر مثلكم هذا الأمر يجي إن نحن ما بعثونا إلا بشر فاسين كامل مثلكم كتنكتم ولكن الله يمن علىهم نساء من عباده sai kuma Allah yana ni'ima akan wanda yake daga cikin bayinsa mutane kan ne amma sai kiki da wannan akan wannan kiki da wannan akan wannan kiki da wannan akan wannan ko kun yi da wannan a cikin lamarin duniyar ku wanda yana da kudi wanda ba shi wanda mulki ne wanda ko ji yake wanda sarki ne wanda kuma gaji yake ba sarki bane to haka kuma dole wani ya zanto shi zai saka ne ke wani mai fitar da sakon Allah ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله bai dace gare mu ba mu ce za mu zo muku da wata hujja ko wata mu'jiza illa bi idnin Allah sai inda idnin Allah wa alam la yusalli tawakkal al mu'minun kuma da Allah ne mamman ya kamata su dogara da haka mu dogara gare shi وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون من جنة تكتب لك وعلى الله يتوكل على الله من يوم يتوكلون متبغاه دوغرة الله أو مصفر مسيح دوغرة الله وقد أدارات جلنا الآن الله يرجع يتوكل متكرك ممدد ولا نصبرن على ما آذيتمونا وحتى الله يسيا بكم كوكبي بسوريا على ما آذيتمونا أبسا بسوتر دمور بكي فتا من بكر مجرى بكي وسوى وجاريا بكي من بزا من أكريم بجوري وعلى الله فليتوكل المتوكلون لحتى فعلا نية ما تبكم ما تدوكروا تدوكرا في يقاس الله تذكرني وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال الذين كفروا وأن لكي كافرتها ستفقا برسلهم جمن جنين ستفيد سوء لنخرجنكم من أرضنا لن يتمن كوريكم بسكين درين أو لتعودن في ذلتنا حكمك دعوة سكين ko dai mu kore su ko ku dawo cikin addini wato ka ga wanda ba su da gaskiya su kullum ba su yarda a wani hujja da hujja ko dai karfi da karfi duk lokacin da mutum sai a yi fada a yi zuma za a yi kone kone ba su da gaskiya in ko yana da gaskiya ta gama da gabatar da hujja. a wato da hana ku sun kuntun karfi da gara mutum ya rasa hujja to shi ne sai kama rigima wallahi inda aika za ba za a yi kaza za a yi rigima ko da ya za a yi rigima da kawo hujja in baka bai kuma kai shiru shi ne magana ko da suke cewa da na kurjin na kun min arzina wallahi sai mun fitar da ku daga cikin kasar mu aula ka kun na kun da kana in ba haka ba ku dawo kan ra'ayi ku dawo kan addini mu iyaye da kasar fa awla ilayhi rabbuhum ko ubangiji ne wa'ayi zuwa ga su gannin nan yake da su ku tukurin ku la nuhli kanna zalimin kun turu ku kare su يسمى محلك الأجالبي والله يكون باطرة البقرة إلما يكون كافي ولنسكننكم الأرض من بعد كما لم يزاهم كونت دسوء تكون كفر من بعد جداء محلك الدسوء ذلك لمن خاف مكان wannan shi ne sakamakon da yake tabbata da dukkan wanda yake tsoron tsoya gabana ko manzanni kenan da mabiyan wa kafa wadihi ya kuma tsoron da na da narkon azaba wannan Allah na alkawari da manzanni cewa lallai zai halakar da dukkan wanda suke musu barazana su kuma zai tabbatar da su a bayan kasa ayi Allah ce wala kada ka na jin zaburi min ba'da zikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihin inna fi hadha la balaghan لقوم أبي ما أنهم متأكد مدامن فاستعينوا بالله وحده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فجلت واستفتحوا وَطَابَ كل جبار عَيْدٍ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد واستفتحوا الاستفتاح هي الاستنفاق من النصر قال لك واستفتحوا في سكن من أباط نصر ko suka roƙi Allah nasara to su yayi suka nemi nasara su manzanni wadan suka ce su manzanni ne suka nemi nasara daga wajen ubangiji suka ce ya Allah ce mu kuma kan wadannan mutane ba sun murguna ba sun da mu ne Allah ya ansa wa qaba kullu jabbarin wa qaba kullu qadi kullu jabbarin dukkan wani mai girman kai ani wanda ke bawa kan gaskiya domin al'amin shi ne al-mujahid bil haqq wal qarid bil sawab يعني البعيد عن الصواب wannan shine al'adu to shine Allah ke wasa da kullu jabbarin ali anan ne dukkan wani mai girman kai mutum gaskiya ya faɗi saboda ne saboda manzanni mutum da mana da gurin mutum wannan suka ce wannan sarka suka rinka yin addu'a cewa a ba da nasara da suka ce ya Allah ko mutum dukkan ma'abucin gaskiya cikin mu da kun yi ba Allah wani ya ba za a yake modi suka rinka cewa ya Allah dukkan wanda ya zanto ya zo da nufin raba zumunci ya raba ɗa da uba ya raba sani da uwa ya raba kaza da kaza ya Allah ka gaggauta mata azaba shi nan sai Allah mu da kusa sun ci yake mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kafirai a yakin a yakin kada dan da ce in tattabu fa qad ja'akum al-fath wa in tantahu فهو خير لكم وإن تعودوا لأس ولم تغني عنكم جاءتكم سوءا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وكذا أنا أقول أجاء في التكابريات أداء رجائك بالسلطة كما رجعتكم وأن تبعت عشان تبعت المسلمين أقول لك جبنات تكرر وتنسي لأنها يجب أن تجد لك كيف تبعت أن تجد لك har roƙon Allah su ya Allah ka taimaki ne gaskiya da kun yi kada mai ƙarya ba su san mutum ya kan ƙarya to irin wannan addu'a sai Allah ya aika ta sai a kunya ta shi ne addu'a shine wata da usulun ka neman nasara usulun ka neman Allah taimaki ne gaskiya sai ko Allah ya anka wa qaba kullu jabbarin amin min wara'ihi jahannam kadran da wannan ko من ورائه جهنم من ورائه الضمير يعود الى كل جبار وكل انيس من ورائه a gaba da rufe kuma jahannan a kan wutar jahannama tana da tana jiransa suka ce wara yana cikin asma'ul asgar ma'ana yana nufin baya yana nufin gaba min wara'ihi wato daga gaba da rufe kuma jahannamu akwai jahannama na nan na jiransa wato bayan azabar duniya a rindu shafi da kuma jahannama tana jiransa gobe kiyama Allah ya kare kuma suka ce suna kafa hujja da wakana wara'ihim malikun ya'khudhu كل سفينة غصبا يعني وكان وراءهم أي كان أمامهم من ورائه جهنم ويسقى كما أنا أشاور به من ماء كبير من ماء الدبون الرواء كبير من ذلك المهنية كبير من الرواء المهنية والذي تغلوه به من ذلك حتى بعد شاير به وإن الكبير يغاد دماغك المهنية يسمي الوجوه كل تذكرات وطاعة مرتبطة في نتكوت من المدارس المتنقى cikin ruwa zai so na biyu sai a kawo tafasassun ruwa ko wani lokacin dalma ko a kawo tafasassun ruwa na jambo mai shafi da mugunya da jini kuma dole sai ya wannan shan zai rinka sa da wahala kamar da aya ta gaba التي تجرؤ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتجرده لنا هديتك مطر ومطر الجرعة تنيت مطر ومطر هديتك ذاتك يتجرده هذا على وجه التفاعل أقول تكلفا يقول على هناك شدة يتجرده جيدا كمسكة جيدا كان لما يقولون مطر واقعي تبقى دجاتان من ذاته دجاتان جيدا وعلى كم دولة جيدا وما يكاد يجيبه يتجرده جيدا كي يعطيها يجا تبقى دولة في شكرها أما ولا يكاد يجيبه كاي اعتقد يجي حقيقة ولا يكاد مكاد يكاد هنا كم أفعال المقاربة wato ta ga mun nan wala ya kawo shi shin matsayi ne an yi shi ko kuma na fahimta an mutara ba da shi ثم أن يكون نقيا بالفيل ثم أن يكون نقيا أم مصارع بالفيل وده كنا لما نعرف كتب اللغة اللي يتابع في في كمان كما نونا ذاته إذا حتى نقيا كما نونا نقيا نقيا مصارع بالفيل إذا كنت ما يتابع زوجي يكون بمعنى لا يخرج يقوم لا يقال حتى القيام طويل وربع كتب وربع لا يدين ولا يقاد يسيبه كل النبي محمد صار هذا الدين ليس نفي أمن في البشر وضل استطاعة إتا كتب الانساد بالله كان دون كأمن حتى أتكن هرس الله ربي إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت wannan wani irin yare ne wani irin zaurance ne ko suka ne ma'anarsa idan ka ya ta da zai ya komo wato kenan bai tashi ba idan ka ce lam ya kar ya komo kama lafi da kowa haka suka ce ma'anarsa ya ta da zai ya komo zai ya kusa ya tashi kenan bai tashi ba amma lam ya kar zai ya komo ma'ana kama ba da shuhudin jami'a haka suke nufi idan ka أثبتت وإذا أثبتت نفت ثم قلت أرعني هذا الأصل ما هي لحظة جربتي لسان جرهن وتميد إذا استعملت في سورة التي أثبتت وإن أثبتت قامت مقام الجهود وهو بلغة جديد كدونا إذن يقول في تبتر إن يتبتر سورة كلها وبلغة جديد كيف تجد كادا مثل بالتالي لم يكن يراها بمعنى رآها بعد جهن الجنود هذا العبادي هناك أدوان أخرى أما التأييد الراجع من الأدوان في التي مكاربة ولا يكاد يجيبه ويأتيه الموت من كل مكان تجد مطلع سنة جمعة كل الكمبين أو الدامة معناه أظن بسنة أدوان أخرى يجيبه da a duniya ya sami shi zai kashe shi yanzu duk zai zo ya ta samun ta kuma ga shi da zai mutu ba wa ma huwa bi mayyit da zai zanto mai mutuwa ba wa min wara'ihi azabul kabir kuma daga baya da wannan kuma ya wuce wannan zagon akwai azaba wanda take mai kaurin da ke mai kaurin da ke Allah ya مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون طلع فوق لازم النبي فوق سرده الدين هي بنت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأكد لا إله إلا الله لبنت إلا كل سنة فاتة عيسى بنت عيسى نبيتي أقولي نوتي وانه نراه وانه في كتب عيسى وبوشا في كتب عيسى بيتي فأكد أكد محمد رسول الله في كتب عيسى حبير مدى النبي وكوير درستم تربان عيسى دامه برزيسي كروتو فبود العمل دامه عيسى نبي الإخلاق والمتابعة الاخلاق يمثله قوله لا اله الا الله والمتابعه محمد ست عيش الجلال عند اسامه من تجينا الجلال رئيس الله كان انت بكر بكر كان تعالى كتنا تقوى اما كل حد من تجينا بكل يد عندك يكون يرضى لا يعيش الله بنجوا بعض هذا كل يأتي kazo sai komai a cikin yadda annabi ya koyar amma ba dan Allah kai ba dan azumi a yaba dan azumi ka ba kuma ka aiki motsi ba abin da zaka amfana ko ka gina akan ka'ida guda biyu za ka Allah ki la yasbiru min ma kasabu alaikum kama san ta misali da gidan Allah buga cikin su su baka la yasbiru ala shay'in mimma kasabu anan kuma la yasbiru min ma kasabu alaikum ذلك هو الضلال البعيد wannan kuwa shi ne fata wanda yake albadidu wanda yake manufa abin da muka faɗa daidai Allah ya mu da akai wanda muke kuskure ko duk da harfi Allah ya ji mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. السلام عليكم ورحمة الله مالي مطمئة أخرك يسوع وها لسا مطمئة مسلمية سجد ثم قبرتا يسرى صنح القرآن خوفه يسلو لي منافل عاتفي فألسا بمن صلى النافلة أما قبرتا حديثا الذي صلى الله عليه وسلم سبحانه حديث يسلم بخاري يسلم مسلم بخيران don haka ma aka haramta gina masallaci a makabarta ko a kawo kabari a sa a cikin masallaci ko wanne daga cikin wannan haramun ne annabi yake sallallahu alaihi wa sallama la tusallu ila al-qubur aw ila wala ala al-qubur duk ya ba a yi sallah a makabarta yin sallah a makabarta haramun kuma ba da nan kirki to haka karatun qur'ani ba makabarta ne wurin ka ba abin da ake yi a makabarta shine abin da ya tabbata daga bakin mutum Allah ya ko nas'alu Allah lana wa lakum al-ajiyata in ka wannan kare da ka gama abin da ya kamata a sannan kuka a makabarta amma ku kuma kadarka da bude qur'ani da karanta izu 20 30 duk wannan abin da kai gida a cikin kafin karanta Qur'ani maka babba ba je ko masallaci je ko gidanka ka zauna ka karanta a ɗakin ka ko ka haɗa ka albarkar gidanka don duk inda ake karanta Qur'ani albarkar na karuwa kuma kana koran shaytanu kana koran aljanu idan kana karanta a ɗakin ka ko a gidanka ko a falon ki kina karanta alqur'ani mai girma shaytanu ba za su iya kawo miki farmaki ba ko ji a ɗakin yana da fa'ida kwarai da gaske kamar ya goma magabarta sun garu magabarta duk sun yi in dai an haɗa garu su ba za su kalla shi na shi gaba na mai tambaya ta da yake kama da na gaskiyar maganar waɗanda suke cewa mutum ne mahaifiyarsa sai aure a wani gida daban da sai ya balaga ya yi ba barin shiga gidan da in dai ya zo har suna so su gaisa sai zai yi sallama daga kofa ta zo su gaisa kuma ya yi waje ta koma idan uwar ba su a gidan ba ko sauran mata ita ba ba ai sun da gidan gidan ba zai shiga ba sallama da su ba ko kuma ai sallama su sauran ko su shiga ba kuma zai zo mahaifiyar sannan su fito su gaba da harkokin su in sun kuma ya mahaifiyar kuma a zai aiki lafiya su shiga dakin ku zai wuce da daki kuma zo wannan shi ne kaida malam ya kaga mai tambaya ta ga yake cewa wai gaskiya ne idan mutum da wannan lura wanda hukunci da muka faɗa idan ya zanto mahaifiyarsa tana gidan wani daban wanda ba mahaifinsa ba amma mutumin da mahaifiyarsa take tare da kishiyoyinta karkashin babanta to wannan shi ke mahaifarka mahaifiyarka wanda baban su ke aure ma'ana matan mahaifinka kamar iyaye ne wurin kuma haraman ka idan ka yi halatta su gidan duk lokacin da ya gaba yadda kuma an ce ya nemi izini a lokaci guda uku من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء صلاة عورة ليس عليكم ولا عليهم جنابا بعدكم malamin tambaya ta gaba yake ko mutum ne farin ganin da Allah madaukakin sarki ya aza masa wai idan bai aiwatar da su ga baki ko farilla da nafila ba to ba zai samu wata alaka da kanin sarki da ubangiji ba wai gaskiya ne wannan magana ba gaskiya ne ba farillan da Allah ya tsora maka abin da ake so ka yi gurgurdan ikon amma ba a cewa ga wani mutum dukkan abin da ya tsora masa na farilla ya yi dukkan mutum ya yi in ba annaba ba wa mun yanzu ya daga hannu ya ce dukkan dangin farillan da ke kanka ya sauki kuma dukkan haramun da aka haramta masa ya mai kanka wani duba ne ke kona da zai duba da anan da yake ni da na fara wannan ba to a kuma ba ku ya ba kuma sun wani ba ya iya ba abin da ake so ka yi alkhairin ko ya saka yarin da ya sharrin ka kai ku ya kasance kokarin ka abin da Allah sallallahu da wasallam ya tabbata da ba ba ko ma amartukum bihi wato min annabi babu amma wa mana yake kuma ba dan ka mutu kaga abinda aka yi wasu da zaka yi kon ka gobe dan kon ka wani koyi wani ka abinda aka yi shi kuma ka ne kan shi to ba wani dan ka yake fara mu shi dan ka fitar da kanka daga cikin rijista na mu ne yanzu ko ba mu ne wannan kuskure da ta yi ta mun na'am malamin tambaya a gaba yake cewa ya ji wasu malaman suna cewa babu intikafi sai a tsaye masallatai guda uku masallacin haram na maka da madina da kuma masallacin kudu wai ya gaskiyar magana akwai hadisi wannan wanda ya yi inganta shi cewa la ta da illa bil masajid da salat akwai wannan hadisi kuma da daga cikin malamai sun inganta shi sai dai abin da ya san malamai suke cewa suna cewa wannan ليس نفي للكتاب وانما هو نفي كمال لا نفي اثبات لا نفي الاصل وانما هو نفي كمال ذاك لا كتاب الا في المساجد الثلاثه معنى باب تكسن في كتاب wanda yake da cikakkiyar lada ko wanda aka yi a masallacin nan guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin kudu ba yana nufin babu yin kitabi ingantacce sai wanda aka yi a kan ba suka ce daidai wannan hadisi daidai da cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi يقول هل هو نفي لأجل الإيمان أو هو نفي لكمال الإيمان الإيمان نفي الكمال ليس نفي الأصل يكون معنى لا تكاد إلا في مساجد الثلاثة والله أعلم نعم malam mai tambaya ta zo yake cewa game da tambayar da aka amsa kwanakin baya ko ziyartar ta da mahaifiyarta to idan ta zama karuwa ko tana gidan karuwa dan da karar zai yi su ma ta bar su je su ziyarta ko ba zai yi ba ai in dai su je su goda ta ne su dawo ba ta saka hada su ba a shari'anci don da asma duk da abin da kan ciki ba ta zuwa da jimar awa lokacin da aka yi jira aka zo madina sai mahaifiyarsa ta zo wurin ta sai ta je tana tambayar annabi ya halatta in karɓe ta ya halatta in tafi fuska da ita ya halatta in zama da ita a wurina da su kuma mutu da ta nuna mummuna ya annabi ce da ita su ne ummaki ta abin da zumuncin mahaifiyarsa to in ya zanto ta kira ma an halatta maka da sabon da zumuncin ka sai ya za a mata na musulma wadda suke da sabo karuwa ko farko ta ce mata ko musulma da sabo amma ta da rasu ba ta kira da su in ko sallah Allah bai karɓa ko in ko yanzu gudu Allah bai karɓa ba ta kira da su ba amma ba ko duk ko ta kan yana jawo maka cikin ubangiji ba ya rufe ayyukan ta ne ba da idan ko amma zunubin kuma yana nan yana tare ranar tashin kiyama sai a hauna a duka tsanin kiyamun launin ka da menene wanne ne gurin jari ba zuru ba hako idan ta yi cikin tuntubi ta gama shi ke wasu su gudu su gudu cikin malabar gudu wannan bai hana ta zama mummuna ba to don haka ba za a hana ɗan teku wurin ta ba ko ɗan teku wurin ta sai dai abin da za a hana kar a bar ɗan teku wurin ta ya zauna tare da shi kuma cikin wannan hali kar a garkar da su je wurin su zauna da ita dangin din da rikin cikin wannan hali amma ji a danta yin ta a ji a danta awa daya awa biyu a duka a dawo wannan ba zai ana a je wurin ta ba wannan lalle za a yi ba wurin ta kuma dan yana da dama idan ya je mata wazi ya kada ka fita sai ta kada da dama ko mata wazi ta kada ka fita ba su ba so ku ji karbuwa zinta na malamin kan ba ta karfe yana cewa zai yi ya kallar dukkan kai shi kadai istisqa dan ya yin sallar istisqa wallahi ya ne kamar ba karatu mala gobe idan Allah ya kai mu da safi akwai karatu da zai yi masallaci akwai wanda da kan tun bara muke karatu na littafin kitabun a mana bangado da kuma wato littafin alfawa'id da musul azamu za mu rinka farawa harfi sha ɗaya da rabi zuwa tare zuwa lokacin sallah zuwa ta da rubi zuwa lokacin sallah zuwa kuma da gaban da zamu yi wato manzumatul rabiya wani rabon gado ne a waki shi muke sharhin sa da kuma alqawaidul musla wani lissafi da yake magana a kan tawdidul asma wa sifat kuma zamu rinka yi ne ranar kulli kullum talata laraba alhamis sha ɗaya da rabi zuwa lokacin sallah zuwa insha Allah ta'ala rabbul alamin amma sai dai gobe kila karatun da ya yi tun da shi ya ce ban je wani lakka Allah ne ya yi Qur'an saboda akwai lakka da kaji a kan Qur'an da aka karatun gobe da zai yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم دي مكية kuma kun ta ji cewa sura makiya ita dukkan ko ayar da suka kaya kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina wannan sai aka mata suna Madina amma Madaniya kuma ita ce wanda suka ka bayan Annabi ya yi hijira zuwa Madina an gane ku hikimar anan gurin ba a izina da cewa a wani gari aya suka ka ko a wani kauye ko a wata hanya ana lura da hadin dukkan abin da ya soka kablan hijira ta huwa makka dukkan abin da ya kasance ba da hijira ta huwa madadi ke dabbin nazari a ba ruwan da wuri kuma tura makiya galibi abin da suke karantarwa shi ne tauhidi da wa'azi da faɗakarwa Allah madaukaki ce alif lam ra wannan kalmomi ko harfa guda uku ubangiji ne ta ɗauke kan da suke ne kuma ta kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka kitab anan sabar mu muka dadin an tafi yadda magana za ta zanto haza kitabun anzalnahu ilayka sai zanto haza shine ne mabtada kitabun sai zanto ne kaba to jumlar an ilayka anzalnahu ai jumlar ce wadda ta kunshi jiri da fa'ili da an bi anzalnahu ibn fa'ili maf'ul ne ilaika jar wa majrur muta'alliq bimadha bi anzala tayyib anzalnahu ilayka ita wannan jumlar ne ne matsayin take nan قاعدة ثلاثة الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال وتفضل فرد له كتاب أنزلناه إليك littafi ne da muka karanta shi ya zuwa gare ka idan aka ce wannan jumlar tana matsayin sai zan to ma'anar magana hada kitabun munazzalun ilayka kun fahimta ku wannan littafi ne abin saukarwa ya zuwa abin saukarwa ya zuwa gare ka litukun jannata domin ka fitar da mutane min zulumati daga cikin dangin duhu duhu mara iyaka ila nuri ya zuwa takaitaccen haske guda daya shine hasken addinin musulmi bi izinin za ta yi hakan ne bi izinin ubangiji ila siratul aziz al-hamid wato ila siratul aziz al-hamid zuwa ga tafarkin tafarkin wa tafarkin al-aziz magwayi shine Allah wanda babu abin da yake cikin nasara a kansa al-hamid wanda yake abin ya ta kowace irin an gane ko to kaga sai zanto ila siratul aziz ila siratul sai zanto kamar badal ne na ilan nuri bi kufr jannata min al-zulumati ila nuri sannan kuma ila siratul aziz النور اللي فيه الآشرات العزيز shi ne da tafarki ma'ana an saukar da wannan littafi a kanka don ka fitar da mutane daga cikin duhu na jahilci daga cikin duhu na bidiyo ma Allah ya zuwa ga hasken imani Allah wali allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هو الذي ينزل على عبده آيات بينات قبل ليخرجكم من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد زوجة تفرقم العزيز شيني الله نبي وعي الحميد ثم أبو يبو شيني أبو يبو تكي وتفكى تكي الحميد أولا وآخرا أبو يبو أفرقه أبو يبو أفرقه ma'ana shi ne abin yabo a farko a nan gidan duniya sannan shi ne abin yabo a farko shi ne a gidan lahira wani alhamdu fi da ula wal akhir wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un Allah shi ne wanda yake da alhamdu ma'ana yabo na gaba daya a duniya da kuma lahira ba wanda ya cancanta a yi ba masa irin sa don shi ne yake da siffofi na kamala siffofin da suka cancanta a yi sai ce الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد قراءة ديكي الكلمة الله كوكة الله الذي له ما في السماوات كوكة الله جنة وكينا جنبايا الحبيب تفرق العزيز الحميد تفرق من العزيز مبوعي الحميد كما أبنه الله كما shi kuma Allah Allah shi da ne ba su sama ya ce ma fil ardi wanda mulkin sammai da mulkin kasa da ba da yana shi wani ba shi ba ba da ikon mallakar wani da cikin sama ko a qira'a ta biyu Allah Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi to anan Allah sai da shi ne mutum da shi to menene sabon ka sai suka ce Allah ne da ma fi samawati allazi wannan al-mawsul din shi ne khabar wannan suka ce a Allahu da mubtadani allazi dukkan din Allahu ne da huwa da samawati wa bil ardi lan yusmatu al-mawsul ne sai dan to ne khabar din sai suka ce muqaddam qadirun ala kulli shay ma'ana ubangijin da yake mahaliccin sama da kasa shi ne mai iko akan komai wa قومي يتبتع قومي يتبتع عذابة يتبتع بالكافرين بالكافرين وتو إذن الله يتبتع بالكافرين من عذاب كبير أين وتو عذابة وتسك ميسري وتخبار من كافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون لهم وعيد الذين يستهدون الحياة الدنيا إذا فريقون هذا الذي يكيكي فرعيور والدنيا على الآخرة أقل لهم كتن توقع ما إبتوه كتن إيمان بالله يرتبع أبو الآخرة ويسدون عن سبيل الله كما أتوقر كمتامي لكتفرك مبنجي في إلى الصدق يتجنتوا لا يتجنتوا متعد idan ya zanto lafi wato bayan ka bayan yawan mafa'ulun bihi masu sai ya zanto ma'anarsa mala فضع عن سبيل الله بمعنى مال عن سبيل الله وقاد عن الصراط المستقيم يا صوت وتبرك جسياتي بكفة أما إذا مكت يستفزع zai zanto mu ta haddi ba na yana bukatar makolar bihi masu ko sai zanto ke nan yana saukar da wani ni bayan ya kankare kuma yana kokarin ya ga wani ma ya kankare to shi ne wai yasudduna an sabilillah inda an ce yasudduna hayata dunya al akhirah ai wannan kan ya nuna ko kan dabaru ne wai yasudduna an sabilillah kuma suna wani ya da cikin Allah a nan zai ci zama daidai kuma da kada su ma'ana wanda yake da lazimi idan ka su ma'ana ta sai ya zanto cewa yasudduna an sabilillah kuma sharri ne na yasudduna hayata domin yasa yasudduna hayata dunya shi kanka kafirci ne to yasudduna an sabilillah kuma kafirci zai zanto mai mai وإذا دار اللفظ بين التأكيد والتوكيد أيهما يقدم غير اللفظ يقدم هو ده يقدم توكيد هو يقدم كابر مجرى da lafazi ya zai karfafa wani lafazi ya zanto ya ci gudun kanta ma'anar ta kasaran kansa ya zo da ita wanne ake gabatarwa a wurin nan wallahu a'lam ku haka kuma ta ce da ba zuri ba su ba sai ta ce Allahu a'lam الله أعلم وكما إذا دار اللفظ بين التوكيد والتأكيد التأكيد مقدم على التوكيد التأكيد مقدم على التوكيد إذا ممكن يخذون عقب الله في أموني لازم في ذلك من توكيده أما يخذون عقب الله في أموني متعدي في ذلك من التأكيد kuma ba su ba mun sa'ati shi ne kada ta kuma da ba su ba mun ويبغونها بوجاء ويبغونها وضميرها يعود إلى ماذا؟ إلى السبيل أقول إذا السبيل يذكر ويؤمن يعلق على ربي أقول يمكن كالمؤمن بذكي يعلق تفاق تذكره مذكرين يعلق تذكر مؤمن وهو الذي سبيل ينسكوكم ويبغونها بوجاء كنا نومن تفرق الله إن يكون تفرق ulaika fi dalalin badi irin waɗannan suna cikin fata wanda yake mani sauki wanda siffar su shi ne shi ta rayuwar duniya a kan lahira siffar su shi ne kokarin janye mutane daga tabarkin Allah daga duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba su wani canji daban na kan zukatan to wannan masu irin wannan siffar ulaika fi dalalin badi wanda suna cikin fata wanda yake mani sauki Allah ya وما أرسلنا من رسول إلا بإنسان قومه ليبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم التي وما أرسلنا من رسول بمجرد ولم ينزل بعد في الدنيا النفس yankin nan suna ce mata sula ana zuwa bai ita da mutum cibin ba wa ma arsalna rasulan shine aslin sala awama wa ma arsalna min rasul ba ba tun can إلا بلسان قومه تأتي سيدي يقول لحرص المتنى النبي موسى لحرص المتنى النبي موسى لحرص المتنى النبي هود لحرص المتنى النبي هود لحرص الآدواء النبي صالح لحرص الصمودواء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه صاحب السنة الله وجاء أوكد منذ من جميع أداة يطوروا لحرص المتنى سبب يبين لهم don ya mutu bayani ya mutu bayani na shirya ya mutu bayani na gabarkin gaskiya bayani dalla dalla ne da dukkan dolancin mutum sai ya fahimci ne da manufar zuwa wannan manzo to amma shi manzo in ne bayani ya tsare mai, sun ka bayani a cikin duka ta kuma aikin Allah ne ba aikin manzo ba da haka sai ce fa yudullu Allahu man yasha wa yahdihi man yasha bayan manzo ya yi bayani sai kuma Allah ya shirya da wanda ya ga dama ya kuma fitar da wanda ya ga dama duka dai da wanda yake ya yi da wanda yake bai yi ba ko ya zo da fitowa manzo ya isar ya alika man halaka an bayyinatin wa ya ya man hajja an bayyana ka uku zuwa manzo yanki hanzari shi ne aikin manzo illa bi lisani qawmi bi bayyana lahu fa yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wanda ke huwa al-aziz al-hakim ya Allah shi ne al-aziz wa huwa wanda ba abin da ke gagarsa al-hakim mai hikima cikin al'amuransa babu abin da kun ji ne ka ce ka ga abin hikima a ciki sai dai ta kace ko ta bayyana gare mu wani lokacin kuma ta boye gare mu ko ruwar da a gare mu ba ya nuna babu ba da haka idan mun gano hukunci da Allah muke muke mu gano hikima ba mu gano ta ba kada mu zargi hukuncin cewa ba hikima a ciki sai dai mu tuhumci tunanin mu da zukatan mu ta yaya muka kasa kalabi ba amma akwai ne mu gani kamar yadda ka san cewa eh, rashin ganin makaho da kallon rana bai nuna cewa ba su fito ba ta fito shi ne da amma nan da kan da wani ke ayyuka rana ba ta fito ba ai da zai yi ba to haka dan mu gano cewa wasu Allah guda yake da ai wannan abin da yake dan mu gano cewa wasu kuma dangantan manzon Allah ba mu wa ai ba mu cewa ko dai mu ce ba mu gano cewa ba amma kar mu ce ba wai mu ce ba mu ta mun kore ba mu gano ba mun danganta kan mu zuwa da ba mu mutunta kuma da haka an gane ko to wannan aya ne take nuna wa abinda wannan aya take nuna wa dukkan manzanni a da san kafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ثم والله همومي لم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ما جاء بمكان المرسل إليه لأنه دخل إلى الدنيا كلها أدرج باب الدنيا يوسف على ما وقت الله ما هو بسورة كذا جنبات بقاء جنبات في عمله جربا الحياة نور ومن القوة أن ترد ثم من الله بمكان كونه بين الله wannan yana nuna da kan manzanni ana turo su da wannan amma da kan annabi wannan kaidar kuma ta sani don shi da su da aka ce kun ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an annabi da kowa yake يا أيها الناس يا متاني إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت an gane ku wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira annabi da ya cikin umumin wannan aya shi ya tabbata saboda shi ne shugaban annabawa shi ba a yi masa iyaka ba shi ko sai aka yi masa iyaka zuwa ga kabilun ko zuwa ga garin su shi ko ba a masa iyaka ba sai aka ce ta zuwa ga duka kowa yana ci ya ga annabi ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي كنت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وانا حديث هنا في رواية الإمام مسلم يقول ما وند في بتولية تكون ومن الأمة بما ذكر cikin من دوني yau gaba daya da yahudu ne ko da nasari sannan kuma yin ba su ya kasance cikin zaman ba ba da nan gudu ko ba ba, ka bane ba ba da yawar da yake shi annabi Musa ne annabin ta ko annabi Musa ne annabin ta shi ne kan Allah Musa ta riga ta daga lokaci kaza zuwa lokaci da ta kare shi aka turo annabi Isa shi ma ya zo na shi shi ne ta kare da ta kare daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yanzu kuma ana cikin turo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ai kuna koyon wannan a makaranta ba ku da kanki ta makaranta ko malamin ba ku yanzu ya ki arba'in ko da biyar ya isar maka da sabon da ya kamata ya kare ku to yanzu kuma suna biology ne to zai shigo da biology an jima kuma mai chemistry ne shigo mai physics ne shigo mai menene ne shigo yanzu shi ma ya mun ma ce zai ce dole sai ya ga a lokacin da biology zai karanta da shi wata shi ne sun kowa da to haka Allah ya kasa duniya ya kasa zamani kowane annabi ya taɓa shi zamanin yanzu ana cikin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wani ce bai taɓa zamanin annabi ko wani ce bai taɓa zamanin annabi yanzu ko yana kan a makarantar su kan da bude tun daga wato abin nan duka ta farko sura ta farko har ta kai a cikin da aka ko da aka da ba ta dan da komai ban da ba ko a farko da bayan su ko ko su ko ba ku kun malamai ina da kun kun ta saboda haka wannan zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai waɗancan annabawa kowa an turo su da harshen ta, amma su an turo su ne zuwa ga duniya gaba daya ya zo da harshen larabci amma don yi magana da dukkan duniya ina ba ta an fahimta wannan shi yasa annabi ta koyo su su fankan a hadisin da kan Abdullahi lan yusa wannan ahadun sabbi abu guda biyar da aka zo annabi wanda ban da shi ta gona annabi da kuma shi abu na farko shine ne yusitu birru'bi ta shahrin an taimake ni ta hanyar daina tsoro a cikin zuciyar abokanan adawata yayin da rata ta da su tsawon su tsawon tafiyar wata guda annabi na tsakanin su da su tsawon tafiyar wata ɗaya amma suna jin tsoron kafin ne wannan shi ke da yaka babban da annabawa ba babban da shi ba wani annabi da ka ba wannan ko in ce al'ardu kulluha masjidan wa tahura a wancan ne ya zama gaba ɗaya kaza da zanto wurin sallata da zan zanto wurin sarki na fa in lam tadru ma an tadayyamu istaridan tayyiban fanzahu yudikum wa yudikum kaga duk inda kake da kudi da ka zo da kake na nama a wajen kuma sannan kai sallar a wajen annabi kowa aka ba wannan duk annabin da ya gabata ba ba ba wannan ba wa uhillat min al-ghanaim wa lam tuhilla bi adam an halatta wa a sallallahu alaihi wasallam ganima in ya karkar akan abokan adawa ya ruban su dukiyarsu zai mai su ido ganima su kuma ya mai su bayi saboda sun kai cewa Allah ya kamata su zama su bayi bai kamata su cigaba da zama ɗaya ba wannan suka da gaba wani suka gaba su ba ba su damar ganima ba in sun yi hoto su shafa abu na hudu ke an ba ni tutu shi ne a shafa'atul huzma التي تخلى عنها حتى كل الأمر من الرسل لم تجد جامع wannan babban mutum shi kuma ga baban shi ba ni da tare abu na karshe sai ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma da kan annabi ana tura shi zuwa ga mutanen sa kai wa وبعثت إلى الناس عامة يبدأ أن تقولوا ذا ذلك من جبال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا آية ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن ولقد أرسلنا موسى بآيات حكيكا من أيكو موسى عليه السلام دا آيوننا موسى تيجي أن أقري بقومك تجيوك بطرق متى أنك بنوز إسرائيل ومن الظلمات إذا بتكن فيه الجاهل في المتعظم في السكي كل النور جاء بحسن في مالي هذا أتوى وعي جاء بأمر موسى عليه السلام كما الله يقول وذكرهم أيام الله كما تدفوا أيام الله كما تدفوا قانوكا الله ومن أيام جد من الله كما مرمى رب الأيام فيما معلومات ولن ولا في أيام توني الأيادي والنعم التي يسجد الله سبحانه وتعالى علينا ظاهرة وباطنة نجمهم والمنسون نجمهم ولا تدفوا أيام الله على ظلم ko ne don idan ko ba da Allah ke sama mutane ko wa ko da cikin kai Allah ayin da ya dauka wajen kirhum bi ayyamin lahi da kuma musu ni'imomin da Allah ya musu akan su su bani Isra'ilawa da madda da cikin su akwai aka musu girgije zaman sunwa akan su wadannan na alaikum al-qawama wa anzalna alaikum manna wa salwa daga cikin su akwai farkul bahari wa idza farqana bikum al-bahra fa anzalna kuma wa darakana ala fir'auna wa antum tanzurun da sauran dangogin nemomi shine wa zikirhum bi ayyamin lahi wanda kuma da masa kace wa zikirhum bi ayyamin lahi ta kuma ta ku ukuba ta Allah da yake kama mutanen da suka saba masa da ita don su ma su saba masa kamar yadda muka faɗa yayin da duk malamai suka maganganu guda biyu maganganun guda biyu kuma ba ta zama cewa kishiyoyin juna to aka ɗauka ayar tana ɗaukar dukkan malamai guda biyu wannan fa'ida ce a wajen malaman tafsiri idan ya kasance ta an da wasu al'adawa ولا تعارض بينها فالآية تدل عليها إذا كان حقا إذا تأتت في أبواب وكان كل واحد منها حقا فالآية تدلها بدليلها وهذا من موجود القرآن الكريم أما إذا تأتت الأقوال وكان بعضها يناسب بعضا فلا بد من الترجيح إذا الآية أتى من بلوء تنفع في حقوق بيار يزن تدلت لكم من بلوء kuma sashen su baya warware sashi to aya tana ɗaukar dukkan waɗannan maganganu ka fassara ta da wancan ka fassara ta da wancan idan ka rubuta shi ne sai ka ba ta wannan maganganun ba ta kafin ka ba ta cikin girma na cikin idan aka tattara aya da maganganu kashi hudu biyar ya zanto ɗaya ne da su sauran ba daidai ba ne ba aikin da sai malamin tafsiri ka faɗi wanda yake da shi ɗin ka rufe sauran dan ta sa al'umma ta fahimci daidai don su kudu su a cikin zuciya su zo su samu Allah kar ka fasa cikin rudani da samu zambano guda biyar a cikin bayan kuma في الأول warware وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك بل لأسكم أبن ذي جباتا لآيات أقول آيوي لكل صبار شكور جبسا وندي كصبار من يوم أقولي وجدين الله من يوم أقولي يا إبن ذي مصيبة كصبار شكور الموجودية فإذا الله يا يمكن وإذ قال موسى لقومه واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه kuma wa mutanen da yayin da annabi Musa ya ce ga mutanensa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah a kan ni'imomi ba ni'ima kai ba duk da cewa ni'ima mufrad ne amma wanda ke suna ne wanda ke jin shi yanzu an yi ibada ko su zuwa ga ma'arifa yanzu yana ka'idantar da mu don su ce da ce su suna ni'imomin Allah a kan su da an jakun min ali fir'auna yayin da ubangiji ya samar da ku daga sharrin abokin adawar ku shine fir'auna ya so min ali fir'auna wato dangin gidan fir'auna in fir'auna da kike idan an ce ali fir'aun ya ne fir'auna wa hali, amma idan an ce fir'aun zai ta da darura an yi da kula fi ali لكن إذا كل آل فرعون دخل فرعون وآل فرعون إذا أنجاب من آل فرعون يصومون في سوء العذاب كنا أنت نامكم ممونا عذابا ومن ممونا عذابا دين ويذبهون أبناءكم إن سمع الشكي شاعة ينكم مدى ويستحيون نساءكم إشاله ما قادرا ومن أبدا سوء مكتب جباسي أن يزور قامر بكي وأن لك فرعون عشان إذا كاغوان مقامر ودوم فاوتا من وبسوطا yankin da kuka samu sunan da karamin nuna ba su ba to da ku tuna wannan nima don ku yi ma Allah godiya ta hanyar sun umarnin sa ya Allah ce wa fi zalika lalle a cikin abin da ya gabata din nan wanda aka ambata muku wala akwai jarraba min ko da gurin ubangijin ku azun jarraba ya fi cikin girma to bala zai da ma'ana ana guda biyu in ba zan to nima idan Allah ya ba mutum lafiya ya ba su dukiya wannan ya zanto bala an hasana وليبد المؤمنين منه بلاء حسن هذا أن نفرس وتولنا كل نصر على يوى ولنا بلاء حسن رجل الله فيها فلوسي لابن تولنا بلاء سيء فهم ألا يجب بيته وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بل يسكن أدل حتى عن بطاقم من أبايا أقول بلاء وتجرب عظيم من جرم من ربكم من أبنجدكم to shi ne suka ce zalikin dinnan damirin nan yana komawa ne zuwa ga abin da aka ambata ba ya kullu kuruni madallahi alaikum bi anjakum min ali fir'aun fal in ja'a min ali fir'aun balaghun hasan wannan jarraba shi ne kyau to shi Allah ke lalle a cikin wannan akwai jarraba da mai girma ma'ana akwai ni'ima mai girma da Allah wadan suka ce zalim wato yana koma zuwa ga hukumu da kun kula azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa min nisa'akum to kuma sai ce wa fi zalikum bala'un anan gurin sai zanto abin da fir'auna sun yake muku lalle akwai jarraba mai tsanani an gane ku shi ne wa fi zalikum bala'un min rabbikum abu ayat tana yin rukun manonin guda biyu saboda an ambaci wannan a wani wurin an ambaci wannan a wani wurin a wani wurin kuma an hada su wa balawna hum bil hasanati ومن السيئات لأنهم هذا دعاء هذا الذي فسأل وإن تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ya ta ci da cewa wa in rabbukum ku tuna lokacin da ubangijin ku ya riga ya ba da shela ne sanarwa yace la in shakartum na azidannakum matukar kuka yi nan godiya a kan nizumar da ne muku na azidannakum to zan tsara wannan shine fa'ida idan bawa idan Allah ya wa bawa wata nizuma ta duniya ya ba shi wata nizuma ko ta lafiya ko ta dukiya ko ta makami ya bi Allah ya ce Allah ya tsara masa fara wata sannan wani lokacin ya zanto an fara mata adadin abin da ke nema din wani lokacin na zaɓin yana nan amma sai a sanya albarka a cikinsa ya zanto bai sa da wuri ba an yi maka sabi abin da wani ya kashe a wata guda kai sai da rikin wannan abin sai ya rike ta kawo maka shi to Allah ya sanya albarka a cikin abin da wani ya kashe wato ainihin a guda sai idan ka same shi sun yi wata guda da shi to wannan Allah ya sanya albarka amma da Allah ya kwace albarka abu sai ka samu da yawa sai abu da kuma kun kacewa kuma da yawa sai a tsoro da suka gudu a cikin yake da kan gidanka ko motar da lafiya sai ta yi da bindiga sai ka tsaya da ba sai ka fara su rikici sai wannan bala'i ya fada wa cikin rayuwarka ga kudin ka samu da yawa kuma an bude hanyoyin kake to Allah ya gare albarkar ka cikin al'amarin amma idan kana son Allah da dukiyarka da mukamin ka sai ka samu kuɗin kuma sai Allah ya tabbatar da su hanyoyin da ke so shi kaɗan ga kuma kuɗin kana samu da yawa hanyoyin da ke wasu shi kaɗan ko a yi ta fara masa na kuɗin kuma wannan shi ne albarka da Allah ke cewa wasu su ta'azzama rabbukum Allah sanarwa ya bayar domin ta'azzama daga al'azan ne wal azan kuma shi ne al'ilan sanarwa ko آمنتنا ببينها أجمع رب كاون يمن منه الصواب آمنتنا ببينها ثم ولت ليس شيئا متى يكون اللقاء آمنت بمعنى أعلمت وأشعرت وأكبرت معنى وبنجد يا داء العذاب يا ينوروا لئن شكرتم لأزيدنكم matukar za su mun godiya su zai muku kari cikin abin da suke mun godiya da amma wala in kafartu in ko har kuka yi kuka kafirce mu inna dukkan wanda ya bi ba Allah to sai Allah ya dare albarka cikin al'amuran da ya bai ko na dukiya ko na ɗaya ko na mukami sai ke ta samun kuɗi ko ka rinka tsammanin kamar a jana kake sa kana zarta mu kada ya ake kike tafiya zai ka samu zai ka samu amma da kusan kasa a jana kake zarta mu to Allah ya zari albarkar ka shi yasa kullum karka dogara da jabarin ka sai dai ka bi Allah ka fitar da aikin Allah cikin dukiyar ka ka kuma ba wanda ya kamata a cikin dukiyar ka wannan shi ne dabaran ka in ka haka kuma sai Allah ke kuma shi da dabaran ka sai ka kai labari amma in ka kun haka kake dabaran ka kaɗai ba za ka fitar da aikin Allah ba ba za ka kuma kawo duk bukatun ka ko ba to sai Allah ya barka da dabaran ka yi aga ba maka da dabaran ka idan ya kun. أو من الله للفتاة فأول ما يبني عليه اجتهاده وأن الإنسان يكون دارك يتكفك ولا ذلك قال فيه وقال موسى تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حليم وقال موسى النبي موسى عليه السلام يجي كده بده يقول متى من إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن ذات كافر في قود دون في بنك أصاب فإن الله لغني حميد ubangiji ta ala mawada shi ne gabarin ku yayin da kuka yi bauta ba za ku tsari da komai cikin mulkin ka ba kamar da in kun ci bauta kuma ba za ka rage masa komai cikin mulkin ka ba fa inna allaha la ganiyyun dan shi Allah wadatacce ne hamidun kuma abin ya gone saboda sifofin sa na kamala ko da ku ba ku ba masa sifofin sa na kamala sifofin da suke tabbatar da cewa ya da ai ba alam ya masa ألم يعتكم نبأ الذين من wa قوم wa samud wal ladin min بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما قلتم وإنا لفي شك مما وإنا لفي شك مما تدعوننا إلى مريب الذي يأتيكم نبأ الذين من قبلكم ثم بيتومك بقى لا بار لكم بسكتاتكم قوم نوح كما متعنا النبي نوح عليه السلام وعاد وكما آداوا متعنا النبي هود وثمود وكما داوا متعنا النبي صالح والذين من بعدهم ووقت لكت بيو بايا لا يعلمهم إلا الله الأمتين بيوها وانت باب وانت يزن في الله لا بارك بيجي يزن في الله Allah kuma da labarin nan ne ya saka dauki izina ku bi Allah ta'ala to malamai sun maganganu guda biyu wadanda suka ce alam ya cikin naba wanda kuna min qablikum wannan yana cikin cikon maganar annabi Musa da yake faɗa wa mutane wadanda suka ce a wannan sabon zance ne Allah ta'ala yake magana da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake alam ya cikin naba wanda kuna min qablikum shi yanzu labarin waɗanda suke kafin ku bai zo muku ba kamar labarin mutanen annabi nuhu da san mudawa da mutanen annabi hudu alaihi salam wanda gina min babu da waɗanda suka zo bayan su la ya'lamu illallah wanda babu wanda ya san su sai Allah ta'ala labarin wanda suka zo muku ba ya ake musulun bil bayyinat manzanni su da sun zo muku da hujjoji sun zo muku da mu'jizoji fa rabbu aydiyahum fi afwahihim fa rabbu aydiyahum sai suka mayar da hannayensu su a kowane da cikin dakunan warattu aidiyahum wa tusumabiyan annabawa kenan sai suka mayar da hannayensu su a kowane a cikin bakunansu. ma'ana suna masu mamaki da ta'ajjubi cewa yanzu mu ne za a zo a ce mu shiga musulunci yanzu mu ne za a zo a ce muna da bukatar a turo mana da littafi ko a turo da manzo zai jagorance mu yanzu na za a suna da ya hankalin da za mu za ɗan musamman abin da muke so na tsarin rayuwar su ko suke ba ba su ne to shi ne tsarin su aiki o, su abuwa ya ne ta ake buru wai sagargo rasu aiki yau su abuwa wadda suka ce rasu aiki yau ma'ana wato sun sa ɗan yakan kuma suna gaɗewa don sun tafi wani kuma za a cewa kaza shi ne wai za ka lau abu alaikum al'anami da mun alƙali ne da ta an gane ku wadansu kuma da muke so barattu aidiyahu sai suka mayar da hannayen manzanni shi abuwar ne cikin bakunan su wato suka ta manzanni su wurin yadda suka ce barattu aidiyahu shi abuwar ne su dai wanda ne da ne shi ne ba suka sanya hannunsu a bakin su wato suna manzanni isara su rubuta aikin shi aka yi na wasu su to duk wannan maganganu ne na malaman tafsiri da yawa duka dai abin da yake nufi nuna kan garewar wannan mabiya annabawa sai da mutum imani da abin da annabawa suka zo musu ba shi ne faraddu a yi a fi abuwa wa kwanan suka fi sunna da karna jama'a kuntum mu mun duk da abin da aka turo ku da shi ba mai da shi ba wa sunna da kun kakkin yin ba da da'una na ilai kuma lallai mu muna cikin kokonto yin ma da da'una na ilai wato dangane da abin da ake kira mu gare shi muribun kokonto kuma wanda ke fara da kantuwa da wani kokonto a bayansa wato to bayan to ma'ana da mai shi da abin da suka gudu su gaba ba karkashin kada Allah ta'ala wanda zai mai ba'adun la ya'lamu illa Allah kullu ibn zubayr yake cewa sababan nasabuna imama su danganta na gaba su ce na dan wani wani dan wani wani dan wani da gudun har su kai ka zuwa da annabi dauda ko su kai ka zuwa da annabi salisu yake ƙarya suke yake aka ce saboda yake dan Allah yake ya kawo al'umma da suka mutu mutane a gudu adawa dan mudawa yake wanda zai da duka abu to wanda suka biyo bayan wadannan ta la ya'lamu ta wanda suka to suka suka ta ya ga aikin shi ya sa mujahid yake cewa dukkan mutumin da da mujahid ibn abbas suka ce mun yadda da danganta dangantakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib dan hasu dan kaza har yi zuwa da adanan yake amma daga adanan zuwa isra'il duk wanda ya furta masa ya san waɗannan kariyoyi dan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 لأن ده مثلا مثلا كان هو من في سكتيبه عبد الله بشكل يجب أن تكون لمرين أبنجي نهار أقول كنت to wannan abdullahi yani a fi wujudin lahi kasu ya fuskan kamar Allah har a wani kokonto da ya kamata dan adam yi Allah kuma da mutum yi kokonton kamar Allah ba saboda menene inuwa na nuna mai inuwa dawo yana nuna mai tsawon halittar sama da kafa yana nuna wani ya da sama da kafa shi ne Allah ta'ala ba wani da ga don shi ba su ta kafa akwai kafin ko ba a ce kafin tambayi ka mota ko da ke da ka lauje ko aska ko ta kofi akwai mutanen da ya ce ba to ba mun da ai abin yi kan ka da kanka to din da ran to lauje ka ta ko ko ba winduna da sauran su yana gine-gine jirgin ruwa jirgin kasa kwamfuta wannan duk ba ta yi kan ko wani wanda ya sa ya ce ko shi ya ce to ta yaya za ku ce sama kuma da kasa kuma da koguna da dare da rana ku ce mun sa kuma ta yi ku kyale nisa da halittukun su sama in ba su ba ku kyale nisa da halittukun su sama da halittukun su sama duk wannan sun yi tafiya da ciwon da ke kira amma ita kanan ita kasan ko suka ce ta kalu ku hasabiya suka ce nisa ita suke kowane abu don tsabar da har suka ce babu wani gudu ita mota ba a ga tafiya ta wajen halittarta wani babu ne don gana da kirkiro su suke sun ta gaba ɗaya tana halittar kawai da kuma ta gani ta fi ci da aka yanzu da aka ce wai kwamfuta sai ce wani wani kuma jirgin sama wani kasa ba wani to kuma sama da kasa da ruwa da kwanci da dare da rana kuma ta ce kuma lokaci kuma wani ya zama cikin da warwara lallai akwai wani ne shi ya wani babban likita wato dan abin nan dan dan kasar Canada da suke mukabala da shi da Abdul Majid Randani Abdul Majid Randani wani babban malami ne wanda yake da ilimin da rayuwar jarirai babban malami ne kwarar da shi a yamma ko suka yi mukabala shi ma wannan kwararre ne ta fuskarsa kwararre da shi yadda wannan ko ba da wani suka bai ba ayoyin Qur'ani yadda ya tsara karado ya fassara yawa a ya jami'i suka ويبقى تكون يا أيها الناس إن كنتم في رجل من الباطل فإنا خلقناكم بالتراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرهان ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم سبلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى أرجو الله سبحانه يقاوم الآية يقاوم الآية ثم جعلناه نطفة في قرار المسيح ثم خلقنا النطفة على تعظم نبيكم فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكان العظامة نعمة ثم أنت أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين yake mutunta yadda Allah yake ku binciko ko masana dangane da rayuwar jariri da abin da yake da abin da kuka ce magana abdul mujib na dani yaje ya ta bayani ni ta bayani ni ta bayani har aka zo wani waje yake tafi nan, da kan tsogon mu lokacin da mutum ya farkar da su suka ce wajen miliyoyi guda ɗaya ne wanda yake samun dama wanda za a halitta da shi sauran duk gaba ɗaya su lalace wannan guda ɗaya yana matsalar wanda a sama don aka cikin sunayen bayan Allah ya sa mutu ba su kuma ya sa ala wani abu da yake matsalewa a sama a wani kaho na ma'auka da shi yake wa matsale shi yake wannan aidan mai aka yi gaba aka yi gaba bayan duk an gama halitta an sa doka an sa tafi an sa jijiyoyi magudanar jini ko ina ne ya zo yake haka kawai sun masana suna cewa kawai dai na mutu amma sai ina ne ya zo ba wanda yake sani sai kika ka guda ba san ba a jin da haka wahalar da dan Allah ruhu ko ruhu min rabbi wa ma min illa billah a ce da ba wallahi ban san ba da ce ko ko da Allah ne ko ko wani wannan shi da Abdullahi a cikin wannan suka ce a'a a cikin lahin yake bi takwa saboda wujudin lahi har kafirai sun yi da akwai su yawa daga cikin su suna yin kira da wujudin lahi lakin nan mun kira na ila kulu iya ba a cikin wujudin lahi haka ba a tura samawati wal ardi Allah shi ne wanda ya halitta kan mai da kasa ba tare da ya ga misalin a wurin wani ba ya dubu ku yana kiran ku min yaskira lakum min zanubikum domin ya gafarta muku zunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma Allah yana muku jinkiri ba don kun gagare shi ba ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci ne shine karshen rayuwar kowa